Cunes duo. Echon tis duo cunes, ton men thereuen edidasce, ton de oicuron epoiese. Cae de ei pote ho thereutes exion epagran sune lambane ti, ec tu utu meros caetoe heteroe pareballen. Aganactuntos de tu theoreticu, cae ton heteron onei disdontos, ege autos men exion parecastam mocthei, hode uden poion tois autu ponuis etrufae, eceinos efe prosauton. Ala me e me memfu, ala ton despoten, hos u ponein me edidaxen, allotrius de ponus catestiein. Huto kai ton paidon hoi rai moi um mem teoi eisin hotan autus hoi goneis hutos akosin